Matthew chapter 10 και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευματών ακαθαρτών, ώστε εκβάλειν αυτά, και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Τον δε δώδεκα αποστόλων, τα ονόματα εστίν ταύτα, πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, και Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Μπαρτολομαίος, Tomás και Ματέος, ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Ταδέος, Σιμών ο Καναναίος και Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους το δεκαπέστηλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, «Ισόδων εθνών μη απελτείτε, και εις πόλην Σαμαριτών μη εισελτείτε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολολότα οικού Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσετε, λέγοντες ότι inikin η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, νεκρούς εγείρετε, λεπρούς καταρίζετε, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη της είστε κρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε καλκών ιστας ζώνας ημών. Μη πήραν ισχοδόν, μη δε δύο κοιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον. Αξιος καρό εργατής της τροφής αυτού εις Ινδιαν πόλιν οικόμην εις ελτίτε, εξετάσατε τη συναυτή αξιος εστίν, κακημίνατε, έως αν εξέλτητε, εις ερκόμενη δε εις την οικίαν, ασπάσαστε αυτήν, και εάν μεν η οικία αξία, ελτάτου ειρήνη ημών επ' αυτήν, εάν δε μη η αξία, ειρήνη ημών εφ' εμάς επιστραφήτου, και όσαν μη δεξίτε εμάς, μη διακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμεν έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτενάξατε των κονιορτών των ημών. Αμήν λέγω ημίν ανεκτότερον εστι γη Σοδόμων και Γομόρων εν ημέρ κρίσιος, ή τη πόλη εκείνη. Ιδού, εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μεζουλικών, Γίνεστε ιουν φρόνιμοι, ως ιόφις και ακέραιοι, ως επεριστεροί. Προσέχετε δε από των ανθρώπων. Παραδόσου συγκάρι μας η συνέδρια, και εν τες συνεγωγές αυτών μαστιγώσουσιν ημάς, και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς ακτίσεστε εν μου, εις μαρτύριον αυτής και της έτνησιν. Όταν δε παραδόσιν ημάς, μη μερμνήσιτε πώς ή τι δοτίσετε δοτήσετε γαρημένην εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ουγαριμής έστε, οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδόσι δε αδελφός αδελφών εις και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσουσιν αυτούς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομα μου. Ότε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάσιν τη πόλητα αυτή φεύγετε εις την εταιράν. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ούμι τελέσιτε τας πόλης του Ισραήλ ως έλθει ο βιος του ανθρώπου. Ουκ εστιν μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή, εναγέννητεος ο διδάσκαλος αυτού, και ο δούλος ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην δε ζεβούλε πεκάλισαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μείον φοβηθείτε αυτούς, ουδέν γαρέστην και καλυμμένον, ο ουκ αποκαλυπτήσετε, και κρυπτόν, ο ουκ γνωστήσετε. Ο λέγω ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί, και ο εις το ακούετε, κηρύξατε επί των δωματών και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυνάμινον αποκτήνε. Φοβήστε δε μάλλον τον δυνάμινον και ψυχήν και σώμα απολέσει εν γέννη, ουχή διούστρουθεί άσαριου πολίτε, και εν εξ αυτών ουπεσίτε επί την γην του πατρός ημών. Ημών δε και οι τρίχες της κεφαλής πάσε οι ρυθμημένη εισήν. Μίουν φοβήστε, πολλών στρουθίων διαφέρεται ημείς. Πάσουνος της ομολογήσει εν ημί, εν πρόσθεν τεν των ανθρώπων ομολογήσω καγό εν αυτό, εν πρόσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Ώστες δε αρνήσετε με εν πρόσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με καγώ αυτόν, εν πρόσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλτον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλτον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν αυτού, gar τη antropon kata tu μητρός ke tigatera kata tis της ke nymfin kata tis τρίτου ke ektritu antropo αυτού. Ο φιλόν πατέρα η υπέρ εμέ, ουκ εστιν μου άξιος, και ο φιλόν βιόν η υπέρ εμέ, ουκ εστιν μου άξιος. Και ο σούλαμβάνει τον σταυρόν αυτού, και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ εστιν μου άξιος ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού, εν και νεμού ευρύσει αυτήν. Ο δεκόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεκόμενος δέχεται τον αποστηλάντε με. Ο δεκόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθον τον προφήτου λύμσεται, και ο δεκόμενος δικαίων εις όνομα δικαίου μισθον τον δικαίου λύμσεται και όσαν ποτίσει ένα των μικρών τον ποτήριον τσίχρου, μόνον εις ονομαματι του, αμήν λέγω ημίν, ουμι απολέσει τον μισθόν αυτού.